wuni mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata wanda ya dace da hudu da wata na biyu watan safar hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 21 da wata na takwas miladiya 2023 idan tarihi ya inganta eh, ci gaba da karatunmu na adda'u wad dawa wanda wasu ka bi sani da al kafi liman sa'ala al-jawabul kafi wallafar shaykhul islam ابن تيمية ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى a cikin wannan masallacin mai tarin albarka na al-furqan da yake wannan unguwa mai albarka ta tudun more uh, kusa da aran bilit na garin tawa Nijar wanda yau za mu tashi darasi na 21 a jerin darasin da muke gabatarwa na wannan littafi da fata Allah subhanahu wata'ala ya jagorantar da mu zuwa ga abin da yake daidai kuma ba mu iko faɗin daidai da kuma aiki da abin da muke karantarwa Allah ya ba mu ilimi mai albarka mai amfani Allah kakka jarrabe mu da ilimin da ba albarka cikin ba amfani muna akan bayanin da malik yake yi na ruɗewa da wasu suke yi da kuma yadda duniya ta ta yi musu wankin babban bargo hankali har suka kasa sai ta al'amura na addini suke su dinga yin tawuri cikin al'amarin Allah subhanahu Ta'ala. muna akan fadar malam da yake cewa faya faya lillah ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك لم يعذب ظالم لم يعذب ظالم ولا فاسق فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما كل كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله فإن النار لا تمسه وسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعقل ina jin annan muka kwana ko da mu tashi fadar malam da cewa qad qala ibrahim liqaumi hakikan annabin Allah annabi Ibrahim ya faɗa wa mutanansa bayan malam ya koro wancan zantan cewa in dai har abun haka ne yadda mutane suke tsammani to ba wani azzalimi da Allah zai azamtar ko wani fasiki ko wani wanda ci amana a duniya da Allah zai azamtar kuma kowa zai iya yin abin da ya ga dama tunda al'amarin haka ne shine malike cewa wannan ya kai matuƙa wajen taɓewa ta hankali da kuma ruɗuwa da duniya sai ce wa qad qala ibrahim liqaumi haqiqan annabi Allah annabi ibrahim ya ce wa mutanansa annabin Allah annabi Ibrahim ya ce wa al'ummarsa a ifkan alihatan duna Allah tulidun amma zannukum bi rabbil alamin a lokacin da mutanensa suke bauta ma wayin Allah subhanahu wataala sai ce yanzu allolin ƙarya shine a ifkan alihatan duna allolin ƙarya wasuke koma bayan Allah turidun kuke bauta ma fama zannukum bi rabbil alamin ni yi tsammanin ku ni kuke zato da ubangi subhanahu wataala a ce kun mutu kuna bauta ma allolin da suke na ƙarya ya al'amarin zai kasance tsakaninku da Allah a ranar tashin alkiyama ai fa ma qannukum bihi an yaf'ala bikum idza laqitumuhu ni kuke tsammanin Allah subhanahu wataala zai muku idan kuka da Allah subhanahu wataala وقد عبدتم غيره الهالكم بوتا ولله الله سبحانه وتعالى wato wannan tambayar ya kamata a ce duk mutum ne lafiyayyen hankali ya dinga wa kansa tambaya a lokacin da yake saba ma Allah subhanahu wataala cewa ya al'amarin zai kasance tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala a lokacin da shi Allah ya tsayar da shi yana tambayar sa wani ashe ba ni ban halaka sa kuma ka aikata ina fatan mu fahimta in muka dauki ayar to tana karantar da mu ashe ya kamata mutum ya fahimci wannan a rayuwa ni zaka ce wa Allah subhanahu wataala a lokacin da Allah zai tambaye ka cewa shi Allah ya haranta ya ce kada ayi kuma sai ka aikata abin da shi Allah ya haranta in kake tsammanin Allah zai maka a lokacin da ka sanya ka sabai wa Allah subhanahu wataala amsa malaci wa man ta'ammala hadan mawdi'a duk wanda ya zurfafa tunani ya kure a daka wajen tunani game da wannan a cikin wannan wurin a cikin wannan eh, bigirin haqqat ta'ammul malace mafi girma tunani na nagartacce na nazari da kuma hangen nesa wa alima anna husnul dhanni billahi huwa husnul amali nafsuhu to a lokacin zai fahimci cewa abinda ake nihi da kyautata ma Allah zato shine shi ya kirta aiki wa rayuwarsa jama'a mun fahimta idan mutun ya tsaya ya fahimci wannan maganar da kyawu annabi ibrahim bai ce wa babanninsa a ifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum bi rabbil alamin yanzu allolin da kuka kada kuke bautawa allolin kogi na ƙarya kuka bauta ma to me kuke tsammanin Allah zai yi muku a inin alkiyama idan Allah ya tambaye ku sai ta duk wanda ya fahimci wannan maganar ya kamata a ce ya zurfa tunani akan abin da yake yi na ba daidai ba wanda shi Allah ya haranta ya halaka sai kai kanka tambaya ka tambaye kanka ya al'amarin zai kansance tunda dole sai ka halda Allah subhanahu wataala ita haduwa da Allah la ta, ba shakka sai mutum ya hadu ka so ko baka so ba wallahi sai ka hadu kuma sai Allah ya baka littafin aikinka kuma littafin nan za a baka ne ko da hannun dama ko kuma da hannun hagu in ka baka littafin kana hannun dama to alan fa za maka hisabi mai sauki kuma wanda aka bashi littafin kana hannun sa na haku to Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah ya fasafa yad'u subura zai dinga kiran halaka na halaka halaka Allah ce wa yasla sa'ira kuma a kashi za a tsoma sa cikin wutar jahannama Allah ya kare to tunda ba shakka kowa sai ya da Allah subhanahu wataala ashe wanda yake saban Allah to sai ya tunanin wace irin amsa zai bai wa Allah subhanahu wataala idan Allah subhanahu wataala ya tambaye sa to malaci in mutun ya fahimci wannan alima anna husnul dhann zai san cewa abinda ake nihi da kyakkyawan zato huwa husnul amali nafsu shine gyara wa kansa aiki ya gyara aikin kansa gabanin yazo fa innal abda inma yahmiluhu ala husnil amali husnul dhannihi bi rabbih malaci hakikan bawa inma yahmiluhu ala husnil al-amal abinda yake sa shi ya kyautata naga yayi kyakkyawan aiki shine husnu zannihi bi rabbih kikkiawan zata sawa Allah subhanahu wa ta'ala a duk lokacin da mutum yake zato in ya hadu da Allah in yayi abu kaza to ga irin sakamakon da Allah zai basa to sai ya dage ya hakurar da ransa ya samu wannan abin da Allah ya masa alkawari ashi Allah ce wa amma man khafa maqama rabbih wala hannafsa 'anil hawa wanda yaji tsoron haɗuwarsa da Allah subhanahu wataala abinda zai kai ya kawo tsakaninsa da Allah subhanahu wataala da irin tambayoyin da zai wa Allah sannan kuma ya hana ransa akan bin san rayuwarsa inshallah fa innal jannata hiya al ma'wa ba shakka a gobe kiyama aljanna ce mu su Allah ya datar da mu da ita kaga wannan kaga tunaninsa da kyakkyawan zaton da yake wa Allah subhanahu wataala da irin abinda Allah ya tada masa na aljanna wannan ya sanya ya dage yayi hakuri ya aikata abinda shi Allah subhanahu wataala yake bukata malaci bawa nagartace inma yahmiluhu ala husnil amal abinda ke sa shi ya kyautata aiki husnu dhannihi bi rabbih shine kyakkyawan zaton da yake wa Allah annahu yujazihi ala a'malihi cewa duk abin da fa yayi Allah zai sakanka masa yanzu wannan karatun da muke zawa bana tantama bana shakka duk inda ake karatu a duniya inda na addini ne zaka zo ka zauna wallahi sai Allah ya saka maka bisa zuwan da kai zaka yi dalike shago ka zo makaranta ka zauna za Allah zai saka maka gobe alkiyama da dukiyarka ka Allah zai saka maka da ke ni marayi Allah zai saka maka shi bawa nagartacce yana tunanin cewa fa abinda zai samu a wajen Allah da lada shi yake hange domin abinda yake da a duniya da karewa ne amma wajen Allah baya karewa ma indakum yanfad abinda kuke da shi karewa yake yi amma abinda yake wajen Allah shine shine wanzaddin al'amari kuma nake cewa wayfibuhu kuma wayfibahu wayfibahu sai da manto annahu yujazihi wayuthibahu alaiha kuma Allah zai bashi lada ya sakanka masa kuma ya basa lada akan wannan aikin da ya aikata wai taqabbalaha minhu kuma Allah ya karba masa jama'a mun fahimta bawa mai hankali nagartacce shine wanda yake tuntawa Allah subhanahu wataala zato ta hanyar aikata aiki nagartacce dan ya san duk abin da zai yi ba zai fado a banza ba Ya yi sadaka ba a banza ba ne, ya karanta qur'ani za a bashi lada zuciyar ta samu natsuwa kuma Allah ya bashi lada ku kun fahimta kaje ka kyautata ma mahaifa ka ji dadi a rai kuma Allah ya baka lada kuma Allah ya ka maka sannan kuma Allah ya karda maka abin da ka aikata ai ba karamin al'amari bane duk abin da muke da muna da tabbacin an karba maka sallaka tarawili daya lai ba karamin ba karamin alkhairi bane ana son mai imani ya zama to yana wannan tunanin cewa kar ka ribi abin da zaka yi asara ka ribi girman abin da zaka samu kesa wallahi da masu hannu da shinu sun gane to da ba wanda zai ji eh, iwar ya taimaka da dukiyarsa a lokacin da wasu suke fama da abin da zai ci kai har a shekarar goma baka tunanin abinci wani fa a wannan wunin abun da zai ci da iyalinsa wallahi gara sai yake wani yana yana son ya yi karatun addini bai da halin da zai karatu saboda dole karatu yanzu sai an sa kuɗi in zaka dauki wani na shekara 10 zaka girgiza ba kaka dibi abinda zaka ce zaka bayar ka dubi girman abinda zaka samu a wajen Allah subhanahu wataala da wannan sahabbai suka suke rigangantun aiki shi yasa Allah ta sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard ku yi gangantu saboda sun san abin da ke wajen Allah Allah ya ce ya gina maka aljanna gida aljanna ba karamin al'amari bane dan yanzu ko shugaban kasar ku yace maka wane ka zo babban birni na gina maka gida kake tsammanin wannan gidan dan Allah shugaban kasa ya kira ka yace na ya gina maka gida kuma dan ka yayi wannan gidan kai aka gina ma shi ya kake tsammanin gidan zai kasance na'am to balantana mahalicin sammai da kasar da kuma shugabannin kasar baki daya yace in kai kaza to ga abin da zai maka ko fahimta Allah ya dace da mu maliki cewa fallazi hamalahu ala al-amal abin da ya sanya sa akan yin nagartaccen aikin shine husnul dhanni kikkiawan zaton da yake wa Allah cewa Allah baya wasa cikin alamus kuma Allah baya dariya kuma Allah baya saba alkawali in Allah ya yi alkawari ba irin kamar da kai da ka bane kace zaka so masa kaza kuma ka manta baka so yi ba shi Allah mantuwa a tsarin sa babu ta baya mantawa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka baya mantawa balantana yace ai na manta ba kuma kaza ba amma duk abun kana mantawa da baka ji malan suka ce ba wa masumil insanu bil insani illa li shiddati nisyani abin da yasa ga suna mutum al-insan saboda yawan mantuwa ne dan annabi adam mantuwa ke gare sa to amma shi Allah baya mantawa to malaci abin da yasa ya yasa shi yin aiki shine husnul zanni kikkiawan zato cewa ya tabbatar in yayi sai ya samu kun bayyana wa kullama hasuna dhannuhu hasuna amaluhu duk lokacin da ya kyautata wa Allah zato kuma sai ya ƙara kyakkyawan aiki a rayuwa yanzu ka dibi sahabban annabi Muhammad duk duniya ba a yi mutanen da suka taimaka wa addini suka kyauta wa Allah za ku kawo al'umar ayyuka ba sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa ba sa jin ba sa yin nawa wajen yin aikin alkhairi saboda sun kyautata wa Allah zato duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa zai saya mu bi'ir ruh ni kuma bi ruma ruma bitai marbuta ni kuma na lamince masa aljannati kan aljanna gaban Allah subhanahu wa ta'ala a daren Usman dan Affan kasa kwana yayi ga fa aljanna manzon Allah ya ce in ka sai kai kaza zaka zaka same ta wannan ya sanya sai ya zo gidan ba yahudan suka yi ciniki cikin daren kuma aka sayar masa da rijiya saboda ganin yake yana iya ya barka wannan garabasar ta ce masa saboda me dalili yana da kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wataala cewa wa tabbas Allah zai ba sa kun bayyana wannan shi ne muka rasa a wannan zamanin ba ma da kyakkyawan zato wa Allah ganin muke kawai ai in kana ma ba a tunaninsa kawai ai yawan yin alkhairi na sa ma dukiya ta kare wallahi akwai wasu wannan tunanin yawan yin alkhairi yana sa dukiya kare to ni ina ni ina gina masallaci duk gari ga ko ina masallaci ne yi banna kudi da aida so da da da disana sai na aje in kaka tai dai tsada sai in sai za a ci riba nan na gina makaranta ga makaranta nan ga makaranta nan ga kaza to an ji ba a da bukatar wannan amma ai akwai bukatar ka kula da ɗaliban ilimi ba akwai dalibin ilimin da wallahi littafin da zai karatu gara ta yake shi ya tunda jika biyu da kake ganin ba wata abu bace jika biyu da kake ganin kai agunka naman miyan gidanka ya wuce jikabi shi agunsa in ka sai wasu littafin jikabi, biyu wallahi kai wasu kaga masa alkhairi a rayuwa Amma kuma ba kai ba Allah ya samu wani lafiya to duka wannan rishin kyakkyawan zato wa Allah subhanahu wataala ne malike cewa Eh, wa illa fa husnu dhanni ma atba'il hawa ajizun in ko ba haka ba kikkiawan zato eh, kikkiawan zato mutum yana kyakkyawan zato wa Allah sannan kuma yana bin son ransa to wannan ajizun kasawa ce ya kasa ta wata bangare kama fi Tirmidhi kamar da tabbata a cikin eh, jami'in al-Imam Tirmidhi wal musnad ko musnadana al-Imam Ahmad min hadis shaddad bin aus daga hadisin shaddad dan aus ali annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wa sallam annahu qala annabin Allah yana cewa al-kayyis mutum mai wayo mutum mai hankali shine al-kayyis mutum wanda yake da hankali da nagarta da sanin ya kamata man dana nafsuhu dana bi ma'ana hasaba wanda ya yiwa kansa hisabi ya bincike kansa wa amila lima ba'da al-maut kuma yayi aiki saboda abinda zai zo bayan mutuwa wanda ake kira wayayye cikin al'umma inji annabin Allah shine wanda ya yiwa kansa hisabi ya bincike aikin sa sannan kuma yayi kokari ya gabatar da aikin kwarai gabanin mutuwa ta zo masa sai ce wal ajizu wanda ake kira da kuma kasashe man atba nafsuhu hawahu hawaha wanda yabi wa rayuwarsa da sarranta abin da ransa yake so shi yake yi wa tamanna ala Allah al-amani kuma ya zura wa Allah gurace gurace na ganin kawai in su mutu za a shiga aljanna amma kuma yana saban Allah kala da kala sai da tunanin ai tunda mun haddace Qur'ani ai tunda mun yi karantarwa tunda muna wa'azi kasan wani haka ke gani tunda dai suna kar akwai da kai shi tunda sun haddace Qur'ani mai girma to duk saban da za su yi suna cikin ahlul lahi wa khaf wannan yaudara kai ne yaudara kai ne Allah ya sauke Allah ya sauke wannan wannan wannan shi ake kira da al'ajizu Allah ya kare mu malaci wabil jumla wabil jumlati atakaice fa husnul dhanni inma yakunu ma i'adil asbabin najah kikkiawan zato wa Allah subhanahu wataala yana kasancewa ne ta hanyar kullu sababban cin nasara kikkiawan zato wa Allah yana kasancewa ne ta hanyar mutun ya kulla hanyar cin nasara ka kama mutun ya kama hanyar najayi hanyar tsira ka san duk abin da ke da kai cikin cin haƙƙin nasara a ciki in ka kalla kana ganewa yanzu kamar dalibin ilimi da mutun ya ce yana son ya zama malami ko yana son ya zama arama amma kuma bai da bai bai Qur'ani bai hadda kina yiwa mutum yana son ya zamanto shahararren dan kasuwa mai kudi amma ko babu abun da yake sayarwa sai dai yazo ya zauna fada a fada a dora shahi a sarki wannan kuma a dora wannan zai zama mai kudi dan Allah sa wani mawaki yake cewa yace turidun najaha wa lam taslik masilakahu inna as-safinata la tajri 'ala al-yabs turidun najaha wa lam taslik masilakahu inna safinata la tajri ala al-yabs yace kana son tsira kana son ka kai kai jali ka kai cin nasara amma kun baka kama hanyar cin nasara ba hanyar kwata-kwata baka kama ba yace abinda yake so ya sani dan uwa inna safinata ita jirgin ruwa ba la tajri ala al-yabs ba ta tafiya saman saman kwalta akan bushin wuri ka kasan idan aka ko bato aka dora saman hako ko cikin rere za ta yi eh, to haka duk wanda yake tunanin zai cin nasara bai kama cin hanya bai kama hanya ba yana yaudara kan sanki shi ne abinda Malam yake so ya nuna mana anan yace wa amma in wa amma in qiadi al asbab al asbab al halaki fala yata'atta ihsan dhann amma kama hanyar halaka to ba sa taba haduwa da kuma kyakkyawan zato wa Allah subhanahu wataala mutun ya kama misali sai a kama mutun gashi yana zina yana sata yana caca yana cin riba kuma sai yana kyakkyawa yana da kyakkyawan zato da Allah da tunda dai na sallah za su shiga aljanna to malaci wannan abun baya taba haduwa huri guda yadda ka san da wuta da da da ruwa ba sa haduwa to haka wannan kikkiawan zato wa Allah da kuma sabon Allah baya haduwa mutum mutum yana sabon Allah to bai kamata ba a ce ya ga kansa cewa zai sha gaban Allah subhanahu wataala kasan su akwai wanda ma fa kinanin su kuma nan jabir su kawai suna cikin wayannan 70000 idkhulul jannata bighairi hisabin wala iqabi suna cikin mutum 70000 da za su shiga aljanna bighairi hisabin wala wala wala azabi ba hisabi ba wata azaba kawai haka zai Allah zai ce musu shiga aljanna yau yana tunaninsa yana ciki uhun baita to tunda yana ciki duk abin da zai shi ma fa lefa almasha ya aikata abin da yake so kuma kaida din ba suke cewa man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da yake so wallahi ba shakka zai ya hadu da abinda baya so a rayuwa jama'a mun fahimta in ko zaka yi abinda kake so eh to shi zaka hadu da kuma abinda baka so yasa al-imamu shafi alaihi rahmatullahi ta'ala cikin wa'isi ke cewa idza kunta la tastahi a wannan hadisi ne ma'afun ya ya kawo hakin kusaina da alaka iktibasi ne da hadisi in baka yin kunya to kai aikata duk abin da kaga dama amma to ka jira sakamakon abin da kai ga ta wannan sakamakon sai ya sai ya bayyana a fili Allah subhanahu wataala ya dace da mu malai yake cewa dan haka kama hanyar halaka ba sa taba haduwa da kuma kyakkyawan kyakkyawan zato domin in mutuna yana tunanin cewa zai shiga aljannar Allah subhanahu wataala kuma ya kamata yayi tunanin wace irin amsa zai bai wa Allah idan Allah ya ya tambaye sa fa in qila idan aka ce da kai yanzu mutun ne zai rabi da kai sai ce bal yata atta zalika ai suna haduwa kikkiawan zato na haduwa da da da kama hanyar halaka wa yakunu mustanidun husnul dhanni si'ata maghfiratillah sai zamanto ya dogara da kikkiawan zato ta hanyar yalwar rahmar Allah subhanahu wataala ko yalwar gafarar Allah subhanahu wataala ma'ana wanda yake yin wanda sai ce maka ai shi Allah subhanahu wataala me gafara sani yalwace kusa akwai wanda zaka ga yana sabo sai kai masa wa'azi sai ce maka ai Allah ne ya san dan wuta Allah ne ya san dan aljanna a wannan rashin kunya ne <laughs> wallahi akwai su akwai wanda ce ai Allah ya san da wuta da aljanna Allah ya san eh Allah shi ya san dan kuma shi ya san dan aljanna amma kuma ai Allah ya nuna wa mutane hanyar kaiya wuta da kuma hanyar tafiya aljanna ko mun fahimta daga idan mutun ya kama hanyar tafiya hutar kuma sai sai a basu akan wannan yanzu misali duk wanda yake shirka misali mushriki wanda yake shirka har ya mutu akai bai bai tuba ba wannan yaudarar ka kaza kai kace yana aljanna dan kace ta kalmashi a ba kai laifi saboda ai Allah ce da kasace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna sace wa ma awahu nar wa ma lizzalimina wa min ansar yace duk wanda ya kasance yana hada Allah da wani a wajen bauta to Allah ce Allah ya haranta masa shiga aljanna kuma makomarsa wuta daga azzalimai mushrikai ba sa da wanda za su ce su gaban Allah subhanahu wataala to sai mutun yana shirka yana gori ko sai ka ce Allah ya bashi aljanna kana yi masa ai ai ai Allah mai gafara ne wannan ka yaudar kan kai mun bai ci karatu Allah ya dace da mu bala ce wa rahmatihi wa afuhi wa jujihi sannan kuma ya dogara da cewa gafarar Allah mai yawa ce da rahamar Allah da kuma rangwamen Allah subhanahu wataala wajudihi da kuma kyauta baiwa kyauta ta Allah subhanahu wataala wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu kuma wai cewa ita rahmar Allah ta tarigayi rigayi ta rigayi kushin Allah subhanahu wataala wa annahu la tanfa'uhu al'uqubatu wa la yadurruhu al'afu ba Allah in yi mutum al'uquba ya azautar da mutum ba da zai karuwa da shi sannan kuma dan ya yahi ba ba da zai tada Allah subhanahu wataala wannan yaudarar kai ba shakka Allah dan yawo mutum azaba ba da Allah zai amfani da wannan abu kuma idan yawo mutum rangwame ba da zai cutar da Allah subhanahu wataala amma ai hikimar sanya yin azabar da kuma amfanin saboda kowa ya daidaita akan da Allah yake sai daidaita akan sani yanzu saboda Allah wanda ya zo duniya ya mai da zina sana'a kuma wannan yake tunanin ko so su shiga aljanna su tare su Abdurrahman bin Auf su Abubakar bin Siddiq ai yana ganin ho zai fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a sako na Allah duk duniya ba wanda ransa baya baya kawata masa wannan annabin Allah ne fa da kansa annabin Allah annabi Yusuf annabi ne na Allah yace wa Allah idan baka kare da makirci su ba asbu ilaihinna wa akul min aljahilin ko zan abuka musu zan yi abinda ba daidai ba saboda rayuwa ce kuma a ƙarshe zan zo cikin aljahilin ai masu irtikabin abin da yake ma'asi alladhina yartakibuna alma'asi cikin masu abuka wa ka kai Allah subhanahu wataala to ai kuma yafi kowa sanin Allah subhanahu wataala lokacin da suka ne tsadiriya suka nemi da wannan abun sai ce ai Allah subhanahu wataala ne gaba ne miki hashin lillah ko kuma shi karatu in ma gafara ce da yafewa min babi aula Allah ya yafe ma annabawansa duk da ba sa laifi amma kuma sai Allah subhanahu ta'ala ya nuna muna cewa duk da hakan suna taka tsantsar akan zinubai saboda munin abun gaban Allah subhanahu wataala annabi shu'aibu tauye ma'auni ne ake yi a cikin al'umma sa tauye ma'auni ne ake yi tauye ma'auni ne ake yi amma wannan abun ya sanya ya tinzira sa wajen tunanin wannan abu bai ra'ayi jayo hushin Allah subhanahu wataala a duniya ba alkiyawa ba a duniya a duniya fa ba alkiyawa ba tunanin sa anan duniya saban Allah yana daga cikin abin da ke sanya Allah ya mutum azaba in har Allah zai mutum azaba ta dalilin saban sa a nan duniya ya kai tsammanin an gaba gaban Allah in alkiyama kuma lake cewa ila sai ka al'amru hakaza kace tabbas al'amarin haka yake wallahu fawqa zalik Allah ya fice inda duk kake tunani gafarar Allah da kyautar Allah da kuma ya huwar Allah subhanahu da rahmar Allah ta wuce duk iya tunaninka wa ajallu wa akram wa awjad wa arham shi Allah shine al ajallu mafi girma wa akram mafi karanci wa mafi kyauta wa arham kuma shi Allah ne mafi tausayawa walakin inma yad'u dhalika fi mahallihi al-la'iq bihi sai dai wannan ba rahmar Allah da tausayawar Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana dora ta ne a inda ta dace a inda ya dace jama'a mun faita idan Allah wani alhaji ne saboda saboda kudin sa saboda tarin kudin sa da bangazun sa sai ɗan dago su zo su yi aiki sai yazo zai biya ma'aikatan da suka yi masa suka yi masa dako to har ku da kuke zanne kuna kallon su sai zo da muku yadda aka ba su a baku eh amma kuma ai ai ai kudin nasa in ya ba ma in ya ba da ba zai girgiza ba ko to waye yake yin haka ko ba cika to wallahi al-maslul a'la ubangiji shine mafi kyauta mafi misali na girmamawa madaukaki to Allah girman sa da karancin sa da kyautar sa, da tausayinsa ya wuce duk inda kake tsammani amma Allah yana daura tausayin da girmamawan ne da kuma karancin a inda ya kamata fa innahu subhanahu mawsufun bil hikmati wal izza shi Allah shine hikima wal shine daura abu inda ya dace shine hikima daura abu a inda wallahi babu wanda yake Allah hikima a duniya ba wanda yake Allah hikima a duniya domin hikimar Allah ce fa Allah ya maka idanu guda biyu a gaba da Allah ya gada ma sai Allah ya mutu idanu guda tsakar kai amma cikin hikima sai Allah ya maka ido biyu sannan kuma Allah subhanahu wataala yayi maka wani eh, eh, yayi maka gashin gira da kuma gashin idanu akai maka haƙora da Allah ya ga ma sai ya barka hakanan da su ga saka sa labba suka nike su haka ne hikima ta dora abu inda suka dace da da al'amuran ina fatar mu fa'ita sannan kuma wal izza shi Allah shine mafi buwaya wal intiqam kuma shi Allah shine wanda yake al intiqam yake ramuwar ganya in kai masa ba daidai ba yake kira wa shiddatul batsh da kuma matsinanciyar damka damkar Allah in Allah ya dauke mutun su baya iya kuncewa inna batsha rabbika na shadid Allah ta tabbas da mukar ubangijin kai mai tsanani ci kuma wallahi ta bayyana kiri da musu duk inda zaka dibi duniya ko ka dauko irin su abun da ya gabata irin su musuf sufir auna ka dibi irin yadda Allah ya musu jama'a ku gani ba yadda Allah subhanahu wataala ya dinki fir'auna duk iskancin fir'auna da da iya sa da rishin kunyarsa sai da ya sanyi yace amantu annahu amatu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila ce wa ana minal muslimin kuma Fir'auna fa yace shi wa ana minal muslim wa ana minal kaga da mukaci ta sanya shi ya koma yana wannan maganar ko suna da yawa in ka duka har ayyar nan ba kasashen mu nan ba cikin Niger akwai irin wanda Allah ya musu irin wa'annan ababa Allah ya danke su kuma ta zamanto wa'azi da karantarwa sai dai so diyawa mutane ba su dinga zuwa da irin waɗannan abun ba to shi Allah shine yake da ma'abuci ya sifantu da tanka mai tsanani wa uquba da kuma wa uqubatu man yastahiqqu da kuma azabtar da wanda ya cancanci a azabtar da shi yazo Abu Jahal da Allah ya azabtar da shi so uqubatu bin Rabi'a da Allah ya azabtar da su tun nan duniya ba eh so Abu Lahab tun nan duniya aka musu azabar kafin su je ƙiyamar, sun cancanci ai musu wannan ukubar ne mutanen annabi nuh da Allah ya nutsar da su cikin ruwa sun cancanta abinda suka ya isa ya kai Allah ya musu wannan abun mutanen annabi Lu da Allah ya juya duniya da su sun cancanta da shi Allah eh, shine ma abuci ukuba kuma yana yin akuba ne da wanda ya dace shikenan kai baka yanzu in kaga police ya zo ya an kawo mutun match daga kotu ko daga daga police ko daga gendarmerie to akwai abun da ya aikata kana zaman ka baka yi koyi baka san dai ba ka maka wata convocation to haka shi ma Allah zai kawo mutun bai komi ba in kaga Allah ya kawo mutun to yayi wani abu ne kamar da Allah ya kawo mutanen Niger gaba daya saboda suna sabon Allah kuma malamai kullun tawazi suke a tuba a bari a ji tsoron Allah su da mutare su ga ire da ake sabon Allah a kasan nan to ina sahabbai ne malam Jabir wallahi jira rasu wallahi alazim yadda ake sabo a garin nan inda zamanin sahabbai ne illahi da ba su da garin nan garin su kai wata musiba za ta sauko ta gaba da su kamar hatta kai yanzu ba a kuma yari asaba ma Allah subhanahu wataala mala wai matar aure matar aure ta fito ta yi zina matar aure matar aure la hawla wala quwwata illa billah nan ba garin ne nake gaba nake ba nan fa garin wai ba wani kai nan garin ba dalibe da shaye-shaye kwaya ta zamanto akwai unguwan da wallahi in aka isha ba ka ebe su ba ga bani. kuma ita gwamnati tana gani kawai kuma al'umma suna gani kawai ah, ba ba komai bane wannan ba komai bane yanzu in kazo ka iske yaran da suke zaune a irin tribin da bakin tasha suna karuwanci kai baka san lokacin da ka tsine ma gwamnatin nan ba duk da bai kamata ka tsine ma addu'a ya kamata kai amma dai abun ya munana kuma fa ana kallon su kuma wai ah, a gwamnatance duruwa suna da duruwa suna da durwa wai kaji wai suna da durwa suna da inci na shi wannan abu to me yasa Allah ba zai ba zai azabtar da mu ba yasa a kullun niyya abin da nake fa'inta idan kaji Allah ya kama al'umma da wani yanayi to wannan al'umma zace ta jama kanta kuma idan ga mutun na wahala a duniya shi yaso ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum Allah ya samu wani lafiya to malai yake cewa shi Allah yana yin ukuba a inda ya kamata da wanda ya kamata falau kana mu'awwilu husni dhanni ala mujarrad sifatihi wa asma'ihi lishtiraki fi dhalika lishtaraka afwan lishtaraka fi dhalika albar wal fajir wal mu'min wal kafir wa waliyuhu wa aduhu walau kana mu'awwil husnul dhanni ala mujarrad sifatihi da a ce kawai tawilin sunayen wa'annan sifofin Allah subhanahu wataala da sifofin sa kawai sun takaita ne akan suna da sifa kawai ba sa zartarwa walashtarata fi dhalika albar wal fajir da fajiri da mai imani sun shaɗa da mutumin kirki wato sun hadu a wuri daya da sai kowa ya more rahamar Allah kuma kowa Allah ya mai azaba inda sunayen ba sai an tabo Allah bane suke tabbatuwa ita azabar ko rahamar in akai abun rahamar sai Allah ya ji kai in aka ya akai akai munana kuma sai Allah ya munana wa mutane to da sai a ce kawai da masu imanin da mutanen banzan to da duka kowa ya taru a cikin wannan kawai kana son sai ga Allah na baka azaba saboda shi Allah ne azaba ne kuma kana zo kana iskanci sai Allah ya ya tausaya maka saboda shi Allah mai tausayi ne kaga wannan kuma lalan nan tunani ne malai ce wal mu'min wal kafir da kuma kafiri da imani shi da mai imani su abun wa waliyuhu da shi Allah ya wa waliyin sa majibincin sa wanda ya jibince ya jibince lamarin sa kenan da Allah ya masa azaba bai komi ba wa aduhu da kuma makiyin sa fama yanfa'ul mujrima eh, mujrima asma'uhu wa sifati da haka fama yanfa'ul mujrima asma'uhu wa sifatu da haka sunayen Allah subhanahu Ta'ala ba sa amfanin watan mujrimi da kuma sifofin Allah wa qad ba'a bi sakhatihi alhali kuma ya kulla kushin Allah subhanahu wataala abinda zai bata wa Allah wa ghadbihi kuma ya aikata abinda zai sa Allah ya hushi da shi wa ta'arrada li la'natihi kuma ya fuskanci abinda zai sanya Allah ya tsine masa wa awda'a fi maharimihi kuma ya afka cikin abinda Allah ya ya haramta wanta haka hurmati kuma ya taka alhurmar Allah subhanahu wataala inda abun haka ne to da Allah subhanahu wataala da wannan baya amfani cewa mujrimi Allah zai masa hukuma da sauransa bal husnul dhanni yanfa'u man taba malace shi kyakkyawan zato fa yana amfani wanda wanda ya tuba ma Allah subhanahu wataala ne wa nadima kuma yana dama wa aqla'a kuma yace ratu da duk abin da yake yi wa badal hasanata bisayya kuma ya canza mummuna da kyakkyawan aiki wastaqbala baqiyata umrihi bil khairi kuma ya fuskanci cikin abin da ya masa saura na shekaru ta hanyar aikata aikin alkhairi wa ta'a da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a kuma hassana dhanna sannan ya kitta wa Allah zato fa hasa fa hadha hasnu dhanni hasnu dhanni wa wal awwal ghurur malace fa hadha husnu dhanni wannan shi ake kira kikkiawan zato wal awwal abana farin kuma gharurun ruduwa ce wallahu almusta'an Allah shine abun dogaro anan malam ya koro bayanai wanda ya kamata a ce mutum ya samu lokaci ya tsaya ya auna su amma an mahanga ta hankali da tunani da Allah subhanahu wataala ya baka cewa tabbas kikkiawan zato yana amfani kamar wanda yake ma Allah kikkiawan zato cewa in ya mutu zai samu shiga aljanna ya hore da suhurul in da su salsabila su wuldanun mukhalladuna ko da da su zabbin aljanna da kajin aljanna duk zai mora to wannan wanda ke da wannan abin zai masa amfani shine wanda in yayi laifi ya tuma Allah subhanahu wataala sannan kuma yayi nadamar akan abin da ya aikata na saban sannan kuma ya tira su da duk laifin da yake wa Allah sannan kuma ya sauya mummunan aikin da ya aikata ta hanyar kyakkyawan aiki sannan kuma ya fuskanci Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata aikin alkhairi da wa Allah da'a cikin abin da yayi tsora na rayuwarsa to wannan sai a ce yana kyautatawa Allah subhanahu wataala zato kun bayyana wannan shine muke zato da Allah subhanahu wataala ya tuba ma Allah yayi nadama amma mutun yana laifi kuma bai yi nadama ba kuma yana ganin in ya mutu ai wannan ba wani abu bane Allah gafarsa yawa gare ta to da in haka ne ko to ai kenan sai a ce masu imanin ma suka bauta wa Allah su ma za a iya sa su a kona su sannan wanda ya shekara 100 yana sabon Allah sai a duk shi ma sa shi aljanna saboda shi Allah mai tausayi ne to malai ce wanda shi ake cewa kyakkyawan to wanda da ya kasa akwai wanda fa yana laifi amma fa shi har yanzu bai gano fa laifi yake ku kun faita yanzu ba akwai wanda zai baka rance ya baka rancen jika dari amma in zaka doko jika 100 da jika 5 zaka mai do shi gungunsa kawai kasuwanci ne ke shi bana jada kawai ganin ke kasuwanci kawai bai taba dokar wannan ba laifi ba in za a shekara 100 kula wa'azi ba zai gane ba shi kawai kasuwanci yake akwai wanda kawai ya dauki sana'ar orchestra ya zo ya kawo gungumma ya aje ya sa music mata na jujjuyawa suna rawa ana zuba kudi ya kwasa shi ga yake kasuwanci ke kawai gani yake shi sana'a ce ke sana'a ce to shi sana'a kawai sana'a ce ko ko ci karatu akwai da kawai shi meshi yake sayarwa meshi yake sayarwa wani kurodi yake sayarwa kawai gane yake a'a ai kasuwanci ne yake ai ba wani abu bane kawai ai bai zo yayi roko ba bai zo shi yana juyawa ne dala ce ta jayo dala kaga wannan ya rubi kansa to kuma akwai matsala a nan ya kamata a masa wani kwakwalwa wallahi ya kamata ka likitan mahaukata domin bai fahimci al'amarin ba har in zai tsammanin a wannan kasuwancin da yake yi na sabon Allah wannan kasuwancin da yake na sabon Allah subhanahu wataala zai iya samu ya shiga aljanna a hakan to kawai ya rudi kansa wallahi ya rudi ya rudi kansa mun bace karatu yanzu misali mutum ne aka dora shi aka dora shi eh mer cikin aikin da merkin ne suke yi akwai auna filaye a sayarwa bayan Allah ko mai karamin tsari ya zo ya saya yanzu ba kudin har ya biya kuma sai kai ne sai mai mer sai mai sai mai mer ya zo ya mafki bi takarda biyar kuma duk a sayarwa bayan Allah <laughs> kuma kawai gani yake ai duka wannan an zo rikici to kai wani a ce a yanka maka sai yana ganin ai wannan ba wani ba wani abu bane kawai ai kawai harkar aiki take kamawa kuma ana samun error to zaka gane ana samun <laughs> error ina ga tsungu ba cikin jahannama Allah ya sauke Allah ya kare mu ire-iren waɗannan abubuwan suna ta suna suna faruwa malai ce wala yastatilu hadha al-fasl wala wala tastatil hadha al-fasl cikakka ka tsawaita a cikin wannan bayanin fa innal hajata ilayhi shadidun likulli ahad kowanne mutum na da mabukaciyar bukata matsinanciyar bukata da wannan karatun fa farriq baina husni dhanni billahi wa baina al-ghirrati bihi haka kowa ya iya kokarin fayyace ya bambanta tsakanin me ake ni da kikkiawan zato wa Allah subhanahu wataala da kuma ruduwa ga Allah subhanahu ruduwa mutum ya rude ya rude a rayuwa kun fahimta qala ta'ala Allah yake cewa innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah tabbas wayanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma suka yi hijira suka yi jihadi a cikin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala to wa'annan fa suna suna zaton rahama daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko bai ji karatun faj'ala ha'ula'i ahl faj'ala haula'i ahlar raja'i haka ne haka shakalin zai zamanto faja'ala haula'i ahlur raja'i sai ai sai zamanto eh, faja'ala sai zamanto ahla shine maf'ulun bihi ahla sai zamanto maf'ulun bihi sai Allah ya sanya wa'annan mutane ma'abuta kyakkyawan masu fata wa Allah subhanahu wataala lal battalina wal fasiqin ba masu al masu masu batala masu zaman banza wal fasiqin da kuma fasikai wa qala ta'ala Allah yake cewa thumma inna rabbaka lil ladina hajaru min ba'di min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim Allah ce tabbas thumma inna rabbaka ba shakka ubangijinka lil ladina hajaru wa wa'inda suka yi suka yi hijira min bari ma futunu baya an fitar an fitine su a cikin addini tun jahadu sai suka yi jihadi suka yi gogormaya wa sabaru suka yi haƙuri inna rabbaka tabbas ubangijinka min ba'diha bayan wancan jarabawar da suka shiga kafin abu azo musulunci sun yi abun da ba daidai ba Allah ce la ghafurur rahim sun tuba sun bari to Allah zai gafarta musu kuma Allah mai jin kai da gare su Allah ya gafarta mu ne jigan mu قال فاخبر سبحانه annahu ba'da hadhihi al-ashya ghafurur rahim liman fa'alaha sai Allah ya da labari duk abinda mutum zai aikata na laifi bayan ta kuma sai ya tubo ya tuba to Allah yana gafarta mu wanda ya aikata mummuna fal alim yad'a ar-raja haka mutum mai ilimi mai hankali shine wanda yake tsayawa tsakanin yake fatan rahmar Allah subhanahu wataala mawadi'aha a hurin da ya kamata a nemi rahmar Allah dan yanzu baka zo kana kana sabon Allah kuma kana kana misali kaddara sai mutun ya tayi eh, ala sabil misal mutun ya zo bar kina roƙon Allah ya karo wansa ga sa akwai rishin hankali <laughs> akwai rishin hankali to ana fata ana kaunar rahmar Allah ne a inda ya kamata wal jahidu ma yace wanda yake kuma jahidi al mughtar wanda ya rudu yadahu fi ghayr yad'uhu fi ghayr shi ke sanya abun ba inda ya kamata a sanya sa ba da fatan Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin abun da muka karanta kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya yafi muna nan kadan malam Umar insha Allah eh, zamu zo da wani babi wanda kusan ina jin kowa ya dinga biyo da notiskin sa saboda hadisai ne masu bugan kanun mutane zamu shiga nan daga kadan in Allah ya yarda hadisai ne masu bugan kanun mutane domin bayanin kiyama ce saboda kowa ya shiga cikin tetayin kansa ya gyara alakarsa da Allah subhanahu wataala yi kokari da wannan duniyar lami lafiya Allah subhanahu wataala ya ya gafarta muna ya samu wani lafiya abun da muka faɗa ya zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yafi muna muna ƙara tawassuli da sunayen Allah tsarkaka wannan kasar tamu Allah ka san halin da muke ciki Allah ka kawo mana agaji ya Allah duk wanda ke nihin mu da sharri Allah ka kare mu da bakicinsa Allah ka mayar masa da kayansa Allah duk mai nihin mu da alkhairi Allah ka sada mu da shi ya Allah ka tsare kasar mu da tsarewarka ka kare jami'an tsaron mu ka tsare mu na imanin mu ka sanya mu wanye da wannan rayuwar duniyar lafiya ɗan kaso mu ka ƙara albarka a cikin kasuwancin su Allah ka kara mana tausayi da kuma imani a zukatan mu ka ilmantar da mu karatun mai albarka ne amfani da tsayar duk abun da ba albarka ba amfani a cikin sa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh